munsi wa kane genekerezo rya 19 kwezi k'umunani mwaka wa 2021 n'umwanya twashikiriza amakuru avuga kuri no mutaga duhera ku ngingo nkuru zikurikira abarundi 30 nibo basanze bafise umugera wa corona mu bashika amajana 150 batahukanywe kuri uyu wa gatatu bavuye mu gihugu kibanyi ca Kongo ujeje gisata cyo gutahukana impunzi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ati ivyo bitigire n'ivyinshi bagereranije nabo bahora bakira n'abarundi barenga miliyoni zibiri bahuye n'ibyago by'ihindagurika ry'ibihe ngo nibo bakenewe gufashwa muri uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe biri mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa kane n'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu oni mu burundi kijejwe gufasha abashikiwe n'ibyago oca byumva muri ano makuru ujejwe gisata cyo gutahukana abarundi mu bushyirangange bw'amagara y'abantu avuga ko ibyo bitigiri ari byinshi ugereranije no mu migwi bahora bakira aho wasanga baronka abadashika cumi umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi mu bushyirangange bw'intwaro hagati mu gihugu akavuga ko bagiye kuvugana na bagenzi babo bo muri icyo gihugu ku bijyanye n'icyo kibazo ni nk'urutaza mugenzi wacu moyide misago aho bashikira mu kigo cy’imfata cy'imfatakibanza cy'igihanga mu ntara bubanza bashyira gupimwa uwo mugera wa korona muri icyo kigo abatahutse bahamara amasaha mirongo irindwi n'abiri ariko abanduye umugera wa korona bahamara iminsi irenga itatu muganga antoine sindayigaya ajeje igisata cyo guhungura abarundi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko mu migwi iheruka haboneka abanduye uwo mugera badashika cumi ibiharuro tumaze iminsi uko turaronka bisa n'uko ibiharuro biriko biraribuka kuko mu nzu izaza baratora gatatu turimo kuri twite hose batubakire ubwo twatangiye tubona ko hari ibibazo abantu bari baraza bari baraba benshi batuma mirongo itatu mirongo ingahe noneho tuvuga rero yuko hogira icokorwa aho hakurya abo baturungikira bakaturungikira abantu baba bamaze gupima kugira natwe twese ngaha twongere tubapime yocuba nka control kugira tubarungike mu banyagihugu iyo batashe kurwanya umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi mu bushyirangange bw'intwaro hagati mu gihugu yemeza ko amaze kubona ko mu bahunguka bava mu gihugu kibanyi cya kongo haba harimo abanduye umugera wa korona Nestor Benyimana akavuga ko bagiye kuvugana n'abajejwe gutahukana impunzi bo muri Kongo kugira icyo kibazo gitorerwe umuti. Uyu munsi turiko turabona abantu bahunguka bava muri Kongo, turiko dutoramwo abantu benshi bagwaye corona virus. Nivyo igihugu cy'u Burundi cyariteguye kubavura ku buntu. Mugo murumva ko iyo babitunganiriza bikiri muri Kongo bakatuzanira abakomeye gusa nkuko ibindi bihugu bibikora, byo dufashije kurusha iyo miti iri kiravura abo bantu boyironke mu kindi gihugu ikavura abarumva. Turiko turatunganya inama nyabutatu tuzaheza tukavuganiramo ibyo bibazo byose muganga sindayigaya ajejwe igisata cyo guhungura abarundi mu bushikanganje bw'amagara y'abantu akamyesha ko mu bigo bitanu byakirwamo impunzi mu gihugu cyose ibikoresho byo gupima babifise kandi ko abanduye babavura bagakira maze bagashikanwa mu mihani iwabo. arakoze mugenzi wacu moyide misago tukivuga ibijyanye n'umugera wa Corona ni mu ya karusi abarongo iyo ntara ngo baratewe makenga no kudakurikiza ingingo zo kwikingira kiza cya korona bakemeza ko abanyagihugu badebukiwe cyane ni mu gihe abarwayi mirongo ibiri n'umwe b'iyo ndwara bariko barakurikiranwa mu bitaro by'akarere ka buhiga inyuma y'abarwayi cumi na babiri baherutse gusubira mu miryango yabo bakize ibyo byashyikirijwe mu nama y'umutekano yo ku rwego rw'intara yabaye kuri uyu wa gatatu gatatu muri iyo nama bakaba bumvikanye kibihano ku muntu wese bizaboneka ko adakurikiza ingingo zo kwikingira icyo kiza na cyane cyane mu bibanza bihuriramo abantu benshi nk'amasoko amashengero ubunywero n'ibindi kuva kuri uyu wa gatanu abazofatwa bariko baramukanya bakorana ko bazotangishwa amafaranga igihumbi umwe umwe wese ahatabonetse indobo z'amazi n'isabuni kandi haza abantu batangishwa amafaranga ibihumbi icumi bamwe bakemeza ko abarwayi barenga y'imyuga cyane abo bari mu bitaro bya buhiga bakemeza kandi ko hari igihe bagwariye imuhiri wabo eh, byemezwa kandi n'inkuru ziva ah, mu buvuzi inyuma y'akaruhuko gato tubandanya n'amakuru yacu mu bijyanye n'imibano isanganiro inama ku isaha zitandatu zirenga ku minota mirongo itatu n'umwe amakuru tubateguriye abandanya mu bijyanye n'imibano amadi ya tanganyika yateye amazu yo muri zone gatumba yaragabanutse naho biri uko abanyagihugu baba muri karitsiye za mushasha ya mbere n'iya kabiri ziri mu uh, zakozwe ko niyo myudurira bavuga ko atagikozwe bashobora gusubira guhunga imyudurira aho imvura itasurira ubu twara zone gatumba hisene ntahe Buretwa akavuga ko bafashanije na leta n'abahinga bo mu ntara ya Bujumbura bariko bararaba icyokogwa kugira ngo bakingire abanyagihugu inkuru tubaza mugenzi wacu Arteka Babushi jewe ndabyumva muri mirongo itandatu imyaka yahera byarigeze gushika amazi agarukira hariya ku ibarabara nuko ni byose kuva icyo gihe abarutse uyu n'umutamakazi dusanze muri quartier mushasha ya mbere aho ugishika ubona amazu yabo yari meza meza bari bafise impangu batagisubirayo naho biruko abo banyagihugu bafise ubwoba bw'aho imvura buca itasurira ni ukuvuga ikibazo cyamazi imvura aho isubira gutasura abantu barashobora gutegwa na ya mazi kandi basubire bomoka kuko nta buryo buhari bw'uko bashobora kwikingira amazi amazi aracari hafi murabona yuko ageze ngaha kubw'imana ishobora byose itubabare ntazaga kuba amazi hamwe yogaruka nk'uko yabaye agatumba kaba gahona useni ntahetwa arongoye zone gatumba avuga ko bafashijwe na leta bariko bariga uko bokingira abo banyagihugu icya mbere icoco porogaramu ya leta ni yuko ivyo bice bitwagwa ibidashoboka ko abantu bashobora kuhaba ko bohava hanyuma ikindi naco ni uko tugiye mu minsi ya vuba ko ntihari bwumuke neza tangure dukore ibikorwa by'iterambere rusange tuja kuzibiraho amazi yamenekeye ubu rero tugiye kongera kurabaho uruzi rwameneye ko birashoboka ko dushobora kuhashika dukoresheje ivu n'amagunira turabe kozibira aho amazi yamenekeye mu ntwaro bavuga ko amakarita kirimo amazi hari igice cya mushasha ya mbere iya kabiri n'igice gito cya gaharawe arakoze mugenzi wacu Arte Kababushi tukivuga ibijanye n'imibano abarundi barenga miliyoni zibiri bahuye n'ibyago bivuye kwindagurika ry'ibihe nibo bakenewe gufashwa muri mwaka wa 2021 mu gihe buri genekezo rya 19 myandagarukumwa kutashe amakunga himbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gushigikirana mu itangazo ryasowe kuri uno wa kane n'igisata cishiramwe mpuzamakungu oni mu Burundi kijejwe gufasha abashikiwe n'ivyago oca rivuga ko kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani abantu bababa ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi ko aribo bamaze gusinzikazwa n'ibiza n'isibe biri muri iryo tangazo tubisomegwa na Jean Marie Vianney Ngendakumana Umusi mpuzamakungu wahariwe gushigikirana uhimbazwa mu ntumbero y'ukwibuka abakozi bakorera mu gisata cyo gushigikirana bagandaguwe bari ku mirimo yo gufasha bantaho nikora mu itangazo ryasohowe kuri no wa kane n'igisata cishiramwe mpuzamakungu ONI mu Burundi kijeje gushigikirana OCHA rivuga ko uwo munsi ushitse mu gihe isi yose ifise ikibazo cyo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe risinzikaza muri rusangi abanyagihugu bantaho nikora mu Burundi ico kibazo cy'ihindagurika bw'ibihe catumye abarundi batari bake bashikirwa n'ubukene nk'uko tubandanya tubisoma muri iryo tangazo rya oca imyuzurira isidagurika ry'isi n'ibihuhusi n'imvura yaguye nabi vyarononye amazu amashure amavuriro amabarabara n'imirima ivyatumye abanyagihugu b'amikoro make babandanya gusinzikara mu kubaho mu buzima bubi muri iryo tangazo oca ivuga ko uburundi ko buri mu bihugu mirongo ibiri kw'isi bikunze gukorwako cane n'ikibazo c gurika ry'ibihe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ibiza vy'isibe amajana ane na mirongo na bitanu nivyo bimaze gusinzikaza abarundi bababa ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi muri bo abashika ibihumbi jana bakaba barataye izabo bimurirwa mu bindi bibanza umunsi mpuzamakungu we gushigikirana w'uno mwaka ushitse mu gihe ishirahamwe mpuzamakungoni ritegekanya gutanga ifashanyo ingana n'imiliyaridi ryavuye ku tunenge twabaye mu ikwiragizwa ry'icyo gitoro mu gihugu bivugwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutare amadi n'amasoko ntanganguvu Leonidas Ndayigaya yabishikije kuri wa kane mu kiganiro kwa menyesha amakuru avuga kandi ko igitoro kiri mu bubiko hamwe no mu mayira kiriko kiraza ngo kirakwiye tumukurikire igitoro kiri mu bubiko ikiri mu mayira cinjira mu gihugu n'ikiri eh, muri komande kirakwiye mu kurangura imirimo y'igihugu ihungabana ryoba ryaragaragaye muri ino minsi iheze iry'itangwa ry'igitoro eh, ryavuye ahanini eh, mu dutosi twabaye mu kugikwiragiza hagati mu gihugu ariko ubushikiranganji himirije abajejwe intwaro umutekano n'abenegihugu gushira ingufu hamwe mu kuburizamwo forode ishobora kwigaragaza mu gitoro e, muri no minsi na cyane cyane na burijya igitoro kizimbutse hano mu Burundi uravye no mu bihugu byindi byo mu karere e, eh, ubushikanganje bw'amazi meza amasaho nta nguvu utari n'agataka burahumurije abenegihugu kandi bubamenyesha yuko azokogwa ibishoboka byose kugira igitoro imisoro kibandanye kiboneka imirimo ya minsi yose y'abenegihugu n’igihugu ibandanye iranguka neza tubandanye n'amakuru yacu tubandanije mu ntara ya Ruyigi muri ico gisata c'ubudandaje nyene ayigiciro c'amamesa caduze incuro zirenga 50 kwijana mu kiringo c'amezi atatu mu gisagara ca Ruyigi bamwe mu baguzi bavuga ko bidakunda ko bagura amamesa ku kirobo y'amamesa avuye ku mafaranga ari hagati y'amajana 7 n'amajana 8 mu kwezi kwa kane ubigugwa hagati y'amafaranga igihumbi n'amajana hamwe n'igihumbi n'amajana ane bagasaba ko igiciro cogabanuka abarangura amamesa mu ntara za makamba na rumonge basigura ko amamesa bayarangura ku budimbe kuko atakiboneka nk'uko byahora n'inkuru tubaza mugenzi wacu jean claude Shimima. mu bibanza bitandukanye bidandarizwamwo amamesa ku isoko ryo mu gisagara ca Ruyigi irobo igugwa amafaranga igihumbi n'amajana abiri nk'uko bamwe mu banyagihugu twasanze bariko barayagura babivuga irobo ni igihumbi n'abiri namaze ngo kwezi bidutse kandi kurenga birenga cyari ngo akarobo aho tubigura nyene mu banyagihugu b'abarimyi twasanze ahadandarizwa amamesa bamwe bavuga ko bitagikunda ko bayagura uko bayakenera bagasaba ko ibiciro vyogabanuka uyabuze apfa kurya uwo binaniye agaheba nawe aramenyera ibintu birimo utuvuta ugapfa kurya ibintu bitagira amavuta usanga n'umubiri utamerewe neza icyo giciro cy'ayo mavuta cyokoroka birahambaye cyane rwose biragoye ntituri abakozi ba leta ntiduhembwa urotega agatoki karokomerera ukarugera ya mavuta ryari mukibiraheba mworaba ingari mwoza muroroshya ibintu igiciro cy'amavuta ngo mukabanya cyogabanuka abanyagihugu twebwe turahagorewe turamerewe nabi mu gihe amamesa yagugwa mu ntango z'ukwezi kwa gatanu amafaranga ari hagati y'amajana indwi n'amajana umunani ku irobo abaranguza amamesa ku mabido bamenyesha ko amamesa yahora yamaduga igiciro mu gihe cici ariko bakavuga ko atana rimwe yabwaduge ku rugero ageze ko muri iki gihe ivyo bikabateranya n'abakiriya nta biciro vyari bwage rino vyaraduga muga hari igihe yashika kuri bitatu n'atanu muga ubu kungunguru turankura hafi bine kw'iki ryatanguye yagumye aduga duga duga duga kugeragere kuri uru rugero nk'abakiriya uje wese wese avuga ngo twiba ngo dutunge abaja kurankura amamesa mu ntara za rumonge n'amakamba bamenyesha ko naho nyene amamesa akenye bigatuma duga igiciro ubu birashika ugatwara nk'ingunguru nka mirongo itatu ukazana ingunguru cumi na zitanu kandi ibeyi dusanga ari nini cyane nk'ingunguru twaba tuyirankura nk'amajyana ane bageze ku majyana icyenda n'ibiri naho nyine tuyaronka ku bw'abo badandaza barankura amamesa mu zindi ntara nta cyizere bafise ko ayo mamesa yoba bagiye kugabanuka igiciro ngo kuko n'ubu bababwira ko ibiciro byaduze jean claude nshimirimana mu ruyigi radiyo isanganiro tuve mu ya Ruyigi tubandanize mu ntara ya Kayanza mu bijanye n'indero aho hari ubukene bw'abigisha hamwe n'ibikoresho mfashanyigisho hari zimwe mu ntambamyi zihanze amwe mu mashuri na cyane cyane ayarika ibisata by'ubuhinga mu ntara y'indero ya Kayanza nkuko bimenyeshwa na bamwe mu bayobozi bayo mashuri baganiye na hadisanganiro naho biruka ariko ngo imyiteguro ijanye n'umwaka w'ishure 2021 ushira bibiri na mirongo ibiri na kabiri ngo irikigenda neza muri rusangi ku mashure y'indaro ari muri iyo ntara ni nkuru tubaza mugenzi wacu Patrick Sengiyumva nk'uko bamwe muri abo bayobozi twavuganye babitumenyesheje ngo amashuri y'indara kenshi akunda kugira ingorane zijanye n'ibikoresho vyabo byo mu gikoni canke se vy'abanyeshuri barara ko bisaza hama bigateba gusubirizwa hambavu y'ivyo nko ishuri ryisumbuye rya gatara frere deus bigira imana rirongoye yatumenyesheje ko imodoka y'ishuri imaze imyaka irenga ibiri yarapfuye idashobora kugenda ngo ivyo nabyo bigatuma ishure rikoresha uburyo butari buke mu gukota iyindi yo gukora ibikorwa bitandukanye ubuyobozi bw'ishure ryisumbuye rya gatara bushikiriza kandi ko nubwo hari bitari bike biriko birakorwa kugira ngo bwitegurire kwakira neza abanyeshuri ejo aho bukera mu ntango z'ukwezi kw'icenda icyenda utewe impungenge n'ikibazo mazi kichimone keza iryo shure bagasaba bijejwe gukora ibishoboka byose ngo ayo mazi asubi aboneke ku ishure ryisumbuye rya Musemaho mu buyobozi bw'ishure bavuga ko bafise ikibazo gikomeye c'ubukene bw'abigisha hamwe n'inyubako zishaje aho Timote irakoze umuyobozi w'iryo shure amenyesha ko ari iryo kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine n'umunani n'aya mashure nka Lisekanza hamwe n'ishure ry'ubuhinga vjubu hinga ngubu ibisata vy'ubuhinga ngo ubukene bw'abigisha banonosoye ibijanye n'ivyo bisata hamwe ndetse na bimwe mu bikoresho mfashanyigisho ngo ni bimwe mu bihanze ayo mashure Juvenal Mboni twabihanguye na Alain imana bayarongoye batubwiye ko nk'ikijanye n'abigisha baheza bakikora patrick nsengiyumva ku bwa isanganiro tukiri muri ico gisata c'indero gifatanye n'amagara y'abantu abanyeshuri bahamagarirwa kwipimisha umugero wa covid cumi n'icyenda mu gihe amashuri buca atangura ako kamo katewe n'umushikiranganji mu byagejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu hari mu nama yagirishije kuri uyu wa gatatu abajejwe intwaro bo mu gisagara ca bujumbura aho bariko baraba aho igikorwa cyo kubomora inyubako zitubahirije amategeko ko cagenze umushikiranganji Jobendira ko buca yabahamagariye guhimiriza cyane abanyagihugu kugira babandanye gushira mu ngiro ingingo zo kwikingira uwo mugera kuko ibitigiri by'abandura biguma biduga oba nyohoro umushikiranganji Javendira ko buca ahamagarira abajeje intwaro kubandanya bahimiriza kugira abo barongoye bijukire kuguma bipimisha umugera wa covid cumi n'icyenda uwo mushikiranganji aranibutsa abanyeshure ko bakwiye nabo nyene gutangura kwipimisha mu gihe amashuri buca atangura ndabahamagarire yuko duwongera guhimiriza abantu kwipimisha ikiza coronavirus turabona ko ibiharuro biriko biraduga biriko biraduga ndabasabe muhimiriza abantu bose uwumvise akantu na gatoyi akamenyetso n'agatoyi acaza kwipimisha nacyo nta ngufu nyinshi bimusaba n'uwo utarumva ikimenyetso ashobora kuza kwipimisha nacyo bimusaba kandi mwibuke neza yuko mu ndwi zibiri zitatu amashuri azoba atanguye ibyo byose tubihimirize n'ugwaruka ruzosubira ku mashuri mu ma hirya no hino nabo nyine kuza kwipimisha uwo mushikiranganji mu byajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu ahamagarira abo bajejwe intwaro kuza barabwira abasanzwe bakorera mu bibanza bihuriramwo abantu benshi kudafata minenegwe ibijyanye n'ingingo zo kwikingira umugera wa covid cumi n'icyenda kandi coronavirus ukurikije z'ijya ngingo zose leta yafashe ibikije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kwikingiriza roho nyanganda sida tuba ariko turikingira byinshi turiko turikingira za kolera turiko turikingira amacinya byinshi gose ndabahamagarire rero kongera guhimiriza abenegihugu igwirirana ry'abandura umugera wa korona rikaba rimaze hafi ukwezi rivugwa na cane cane muri bumwe mu burere bw'ubuvuzi buri mu buraruko bw'igihugu arakoze oba niyo nkuru dusozerana n'amakuru yacu muyavuga mu bijyanye n'umutekano aho hari inka indwi harimo zitanu zari zibwe muri zone bamba ya komine n'intara ya bururi mu ijoro ryo ku wa kabiri zafatiwe mu muhana w'umuntu ku mutumba wasanze muri komine rutovu muri iyo ntara nyene eh, ku mugoroba kuri uyu wa gatatu nk'uko amakuru ava muri bamwe mu bakuri uyu mutumba akemezwa n'intwara bivuga Josette Ndaikeza musitanteri wa commune Rutovu hashikiriza ko inkimwe ariyo yatanguye kuboneka irisha inyuma y'urugo n'izindi badisanga mu rugo rugo ariko inarugo yari yumvise mu nama y'umutekano ku mutumba ko ari ugutangatanga ku ngo zose kuri uyo mutumba wamenya aho yinyuranganije ariya kara abikekwa ko ubwo busuma barahunga hafatwa umuhungu mu rugo rugo ngo amatohoza kogwe bene inka bakaba bamaze gushika kuzitora ariko zitatu muri zitanu zari zibwiye mu ntara ya Rutana